Moi boa tarde dende Combarro neste 25 de abril que se están celebrando aquí en Pontevedra unha serie de actividades lembrando a Revolución dos Cravos. Onte Benres levouse a cabo unha cantata comunal e pública de Grándola Vila Morena na Praza da Peregrina cun evento encabezado pola agrupación vocal Mais Cantos coa colaboración da banda de música Unión de Lantaño e hoxe sábado ás sete e media o Ateneo de Pontevedra dentro do ciclo 25 de abril sempre está organizando o concerto Lembrando a Seca cantando a, a Grándola do grupo Loaira onde interpretarán un repertorio portugués e cantata popular pasamos agora a noticia triste hai que despedir a Carlos Mella que naceu na estrada no 1930 O xurista, economista, escritor e político faleceu o pasado martes 21 de abril en Compostela aos 95 anos de idade. Foi unha figura clave na política galega, sobre todo desde a implantación da autonomía tras o franquismo. Estivo vinculado ao CD, á Coalición Galega e ao BNG, pero tamén foi autor dunha importante traxectoria literaria, tanto no ensaio como narrativa no libro Non somos inocentes, é un libro de memorias dun político galego en excedencia, Mella fai un repaso dos primeiros tempos da política autonómica galega, mentres que en A Galicia Posible, un libro de 1992, esboza unha reflexión sobre o país tentando adiviñar o horizonte de futuro. Co libro de relatos o protocolo xaponés e a novela Vieito Vieito introducese no eido da afición, o que ha de volver en 2005 con luces de Fisterra. O ensaio A falacia do economicismo e a escolma de artigos coa palleta distraída nos que reflite unha visión entre a garimosa e cruel do acontecer cotián da nación galega, amosan as múltiples facetas da súa obra, tal como destacaba a editorial Galaxia. No libro A Galicia Posible, editado no 1992, eh, foi unha obra provocada por eh, Xosé Manuel Beiras, escribe Depende dos homes e das mulleres de Galicia que sexamos un país próspero e libre ou sigamos a ser un bretemoso recanto xeográfico depende dos galegos que nos convertamos en coral polifónica ou sigamos de triste coro de queixumes e coando dende hai 500 anos a nosa falla de capacidade política e a nosa resignación social. Pasamos a outro tema. Falaba a semana pasada das rutas interesantes que existen no país veciño para os amantes da bicicleta de montaña. Mencionei unha ruta circular de tres etapas que sai de Valença, pasa por Vilanova da Cerveira, camiña e chega a Viana do Castelo, dando paso a unha segunda etapa que remataría en Arcos de Valdevez, deixando atrás a Ponte de Lima e Ponte da Barca, e o terceiro día chegaríamos de novo a Valença, despois de pasar por Sistelo e Monsau. E quedamos o sábado pasado en Viana do Castelo, lugar o que acudía en algunhas ocasións o escritor brasileiro Jorge Amado, nacido en Bahía no 1912 e finado no 2001. O escritor estivo exiliado vivindo entre outros sitios en Checoslovaquia e Francia, pero Jorge Amado pasaba tempo en Portugal onde tiña moitos amigos, como Xosé Saramago, que tamén recibiu o premio Camões no 1995, un ano despois do Baiano, e atopou en Viana do Castelo un dos seus lugares preferidos, un recuncho máxico no que estivo polo menos en 11 ocasións e onde fixo moitos amigos, entre eles Manuel Natario, o Manelsiño Natario, o confeiteiro creador dos eh, doces deliciosos da pastelaría que abriu en 1950 no centro da cidade pertiño do Museo do Traxe, onde o escritor brasileiro, paseando coa súa esposa Celia, coñeceu as bolas de Berlín, das que faría moita publicidade. Que en visita á pastelaría pode ver fotos de Jorge Amado e de Manuel Natario, no que se inspirou para un dos personaxes da súa novela Tocaia Grande, o destemido Capitán Natario, a quen chamou capitán de doces e salgados, comandante do pau de Ló, mestre do ben comer. Na mesma obra, Jorge Amado homenaxeou outro amigo de Viana, Nuno Lima de Carballo, que se converteu no personaxe Frei Nuno. Ficou Jorge Amado prendado das empadillas de lampreia, dos risóis de camarán, dos boliños de bacallau, dos follados de carne e de camarán, dos vigaristas e da bola de carne con vitela que Jorge Amado encontraba no santuario que el dicía do Manelsiño Natario. Gostaba tamén do Pau de Ló, que chegou a levar para o Brasil para que o entón presidente José Sarney puidese probar, e que hoxe se pode pedir na confeitaría como o Pau de Ló, o Pau de Ló de Jorge Amado. E segundo dicen, Cando ele, eh, cando ele non estaba en Viana do Castelo, o amigo Natario facía por enviar todas as semanas varios doces para o seu amigo no Brasil. Esta amizade de Jorge Amado coa cidade de Valença foi recoñecida de, de diferentes maneiras, el, perdón, non de Valença, senón coa Viana do Castelo. Foi recoñecida de diferentes maneiras, foi distinguido con o título de Cidadán de Mérito de Viana do Castelo en 1981 emprestou o seu nome para unha rúa da cidade e para unha ala da moderna biblioteca proyectada pelo arquitecto Sisa Vieira, Publicou perto de 40 libros, editados en 55 países, traducidos para 49 idiomas e transformados nalgúnas ocasións en filmes e novelas. Eh, George Amado recusou premios e até mesmo a eh, indicación para o, para o Premio Nobel de Literatura, porque dicía que non nascí para famoso nin para ilustre, Non me meso con tais medidas, nunca me sentí escritor importante, grande homen, apenas escritor e homen. No libro Navegasao de Cabo Taxen conta Jorge Amado como paseando por Milán no escaparate dunha librería topou unha traducción dun libro seu, Terras do Senfín, e unha nota que puña o máis importante escritor brasileiro. Continuou camiñando con Celia, a súa muller, e pouco máis adiante noutra libraría, buscando o mesmo libro, atopan a traducción de un libro de Erico Verísimo, Ollai os lirios do campo, e a Carón outra nota que puña o máis importante escritor brasileiro. Escribiu Jorge Amado, durante cinco minutos e 20 metros fun o máis importante escritor do Brasil. Despois deste destas notas literarias continuamos o noso roteiro en bicicleta seguindo o río Limia para chegármonos a Ponte da Barca que recibe o seu nome da barca que servía de unión entre as dúas marxes do río Limia conta cun importante patrimonio histórico monumental e tamén pola eh, importante pola súa riqueza natural como parte do Parque Nacional da Peneda Xerés, Reserva Mundial da Biosfera, e pola súa famosa gastronomía, os viños verdes, a artesanía, o folclore e as magníficas condicións para a caza, a pesca, os deportes náuticos e de aventura. A seguinte parada será en Ponte de Lima, que conta con uns 41.000 habitantes, considerada a vila máis antiga de Portugal, con antigas casonas solariegas, igrexas góticas e fermosas prazas con edificios tradicionais, xardíns na beira do río e animado mercado cada 15 días, ten unha ponte medieval e romana que cruzan os peregrinos a Compostela. E de maio a outubro celebras ali o Festival Internacional de Xardíns, creados por artistas de todo o mundo. Temos que cruzar a ponte sobre o río Lima ou Limia e buscamos o río Vez, rodando pola súa beira cara a Arcos de Valdevez. Varias igrexas a visitar aquí, a do Espírito Santo, a Igrexa Matriz de Arcos, a Igrexa de Lapa, Na gastronomía os pratos típicos desta terra son a carne de cachena, o cocido a miñota, o cabrito e os roxois e papas de sarrabullo. E aquí en Arcos de Valdevez rematamos a segunda etapa desta xeira que continuará para a semana pasando por Monsau e regresando a Valença, o punto de partida. E imos rematar entón lembrando a, a Seca Afonso, non co tema Grándola Vila Morena, senón o tema o que faz falta. Que teñan unha boa fin de semana. Quando acorres a topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta. Quando nunca infância é ter infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. campo de moda, uma caneta, o que faz falta. Quando a esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. Quando um homem dorme na valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar malta, o que faz falta. Se o patrão não vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é revisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. que a condenan. historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que non rodea paga tributos que a condean. historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas francas con rosas engalanadas almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. versión. Pasos na romaría. katakan